Ке размислам уште малку како да ја наречам темата. Сигурно нема да иставам англиски наслов, иако ќе појдам од тоа. Знаете ли што значи зборот abomination? Abomination на англиски, ми тоа се спомнува, замислите, во King James Библијата се спомнува дури 176 пати. Чува, како позајмено ја нема ја време сега да седнам, да зеам, да бројам во македонскиот превод, колку се спомнува. Меѓутоа, тоа очигледно нешто што е а, Господ и те како си има работа со тоа и го спомнува. Abomination значи, што рече Зрце? Добро, да, мерзост или да, малку по-стран збор сепак, мерзост, гнасење, ужас, гадење, одвратност. И, која кажа 176 пати, а, Има тука и така и така, меѓутоа ќе се задржиме на оние моменти каде Господ се гади од нешто. А ето што на почетокот таму ако читате, египтјаните се гадале од евреите, пошто овие се овчари, пастири. Па и евреите од египтјаните, па Па во Новиот Завет гледаме исто евреите, сите се други кучиња, сите се нечисти, нели, тоа, тој проблем тој кој што е опфативме голем дел и во поуката. Не, не за тоа, ќе зборуваме за тоа што Господ се гади, иако ние сме тие кои што сме Христови следбеници, кои што треба да налекуваме на Христа на Бога, да видиме дали ние се гадиме од тие нешта или пак може би под влијание на јавното мислење и обшеството и така натаму и така натаму, може би сме смениле мислење, може би сега тоа што ни било некојаш гадно, па не ни е гадно и Дали може би сме дозволиле да не менува околината или пак треба да бидеме онака стрейт во секоја смисла на збор. Како што не учи Библијата. Затоа што, знаете, ако се наклоните на јавни мислења и, знаете, не случайно е што во последно време се повеќе и повеќе на телевизија има разноразни дебати, па разноразни експерти, па кажуваат своји мислења, па така натаму и така натаму. Тоа ништо не е случено. Отворите за почеток во Лука 16.15. Тие го овој стик е во еден поинаков контекст, меѓутоа како принцип може да се а, употреби многу пошироко. Значи, Лука 16.15, кај што Исус зборува за фарисеите. Знаете какви се силни зборови употребил Исус за фарисеите. И овде вели, значи 16.15, и може и 15 стих, им рече, вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто, зашто она што... Да, тој 15 стих, се извинам, требаше малку порано. Добро, во контекстот зборува за не можете да му служите нели на Бога и на мамона, за сребролюбието. И сега вели, вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто она што меѓу луѓето се смета за високо, за ценето, пред Бога е гнасно. На Господа, е, од старт веќе гледаме дека му било гнасна самоправедност на фарисеите. И тоа во Новиот Завет, и те како го имаме. И затоа Исус се однесува така што се однесува кон фарисеите. Такви зборови како гробови окречени и така натаму, змија спидени и така натаму. Но во поширока смисла, И како треба да внимаваме, посебно во времето во кое што живееме, обшеството кое што така нагло се менува, барем тука кај нас, да не подпаднеме под, под мисленијата на така наречени експерти или не знам што, затоа што овој стих вели, значи по широката негова примена е, луѓето, она што меѓу луѓето се смета за високо, за ценето пред Бога е гнасно. И те како има работи кои што, од кои што Господ се гади, а денеска толку многу им се обрнува внимание и се ценети, да кажем. И се промовирани и така натаму. Може да веќе насетувате, меѓуто нема да застане збор само за тоа. Тоа е еден само дел. Но почнеме. Левит 11 глава. Ошто е позната Левит, Левит 11 глава? Чисти и нечисти живот. Его во англискиот превод има мала разлика, меѓутоа сепак, реди Господ и кажува, нели, меѓу четири ножните животни, кој се чисти, кој се нечисти, така натаму и сега, и вика нечисто, нечисто во овој наш превод, барем во а, Константинов, и се таму од десетиот стих, која почнува да ги реди оние морски, морскиот свет, го спомнува, водениот свет, вопшто. А што нема перки, вика и лушпи во морињата и реките, од се што плива во водата и од се што живее во водата, се нечисти за вас, се нечисти. Но, од 11 си вели, тие нека се нечисти за вас, не јадете го нивното месо и гнасете се од нивните трупови. И така се што е во водата, а нема перки и лушпи, нека е одвратно за вас. Ова е силен речник, значи кога Господ се гнаси од нешто, наистина, треба да биде далеко од нас и треба да имаме Ја, јас да ви кажам искрено, кој ќе видам сега таму по некои маркети од тие лигни, мигни не знам што, ма јас се гнасам само што ќе ги видам да ви кажам. Како може тоа да го јадат воопшто, ама ете. Самиот изглед и ме гнасен, нели? <laughs> Господ може би ете така ги направил да, да изгледаат и надвршто гнасни. Сега скоро имаше некој таму на Фейсбук, не сакам воопшто, јас помнам, се фалеше затоа што уловил сом, 25 килограм во Варна. Меѓутоа и сомоте знаеме од, од страната на гнашните, <laughs> на нечистите. Не, сомот нема крачки. Јас така ми дојде, ја дори се насмејав малку себе си, ми, тоа би изгледал како јас да сум ловдже и да се фалам сега со дива свиња, улов на <laughs> дива свиња. Така, така ми дојде во мислите. Од птиците, нека ви се одвратни, овие и нека ви бидат и, и нека не бидат јадени, одвртни се орелот, орелот стрвник, јастрвот, тетрвот, соколот од кој <clears throat> и да е вид, гавранот од кој да е, <clears throat> се извинувам од кој да е вид, и така натаму. Значи, еве, прва работа. Има денеска луѓе кои што велат небе, по Павле вика таму, па Господ се очистил, се е чисто, се може да се јаде. Е, па не може Павле да не е конзистентен со, со тоа што Господ предходно кажало и сосема тоа искривува и неговите збори. Значи, на Господа му се одвртни некои видови на животни, не се зајадени. Одиме понатаму, второ закони 27.15. Или пета Мојсијава. Проклет да биде кој ќе направи леан или деклан, делкан лик, гнасна работа пред Господа, дело на ракотворец, па иако го стави на скришно место и си од народ, нека одговори амин, вика, проклет да биде, кој ги навредува, а, добро, тоа е веќе друга тема, значи во поклонство. Господ се гнаси на вакви дела, делкање, правење на ликови, на било што, на животни, на што ли уште не е. Идолопоклонството е гнасно во Божи очи. Второ законие, 17 глава, значи малку наназад, во тој поглед, читаме уште неколку стиха, не жртвуј му на Господа својот Бог ни вол ни овен, што би имал на себе недостаток или некакво зло, зашто тоа е гадно пред Господа твојот Бог. Значи и а, фалична жртва. Значи. Исто така е гнасна пред Господа ако се принесува. Ако во твојата средина, во било кој твој град, што ти го дава Господ твојот Бог, се најде човек или жена да направи тоа што е зло во очите на Господа твојот Бог и да го престапи неговиот завет, поотиде да им служи на други богови и им се поклони ним, на сонцето, на месечината или на што и да е небесно од небесното војство, а што сум го забранил јас. И ти и ти се јави тебе за тоа, и ти го, и ти го чу тоа, тогаш испитај внимателно, и ако биде вистина, и на вистина биде направена таа грозотија во Израел, тогаш тој човек или таа жена кој направија такво зло, изведи ги пред градската врата, па каменувај ги за да загинат. Одвртно е вакво нешто пред Господа. Остудените на смрт нека бидат погубени на изјава на двајци на тројца сведовци на збор на еден сведок не смеат да бидат погубени. Тоа е веќе правило друго. Четири четврта глава Исаја. Деветнаешти стих. и од 18 не знаат, вика тие, не разбираат, очите им се заслепени, па не гледаат, и срцето, па не сваќаат, таквиот не размислува, во него нема ни знаење, ни разумниот, ни разумност, па да се рече, со половина од ова запали фоган, значи дрвото, испеков леп на жарта, го испржив месото, што го изедов, па зар од остатокот ќе направам гад и долу. Кај ме разумот да размислат, <laughs> како тоа дрвото, кој што ете е корисно за да се загреш, го прави тоа од една страна, од друга страна, од другиот дел, прави гад, делка и прави лик, резан лик. Дајдол поклонството е гадно пред Господа. Тој се гнаси на такво нешто. Одвратно му е. Нашиот став треба да е таков. Значи, внимавайте, на, на почетокот, затоа тоа го нагласив, Треба да гледаме да видиме дали нашите ставови се поклопуваат со Божиите. Или би имаме некаде отстапено и треба да се поправи, да умолиме Господа да, да гледаме како што Тој гледа. Левит 18 глава, сега да дојдеме до оној дел кој што многу е актуелен во последно време кај нас. И за ова во некои земји се лежи затвор, замислете. И се осудуваат луѓе кои што Например, вчера го спомнав тоа Канада. Во Канада сам, човекот со, што само цитирал стихови, веројатно може би и овие, бил осуден за говор на омраза. Боже да реч, кај нас се уште тоа не стигна до меѓутоа галопирачки веројатно одиме кон тој правец. И ке дојде кога вакво нешто е не е страшно што ќе го кажам пред вас, меѓутоа ако ме снима Сител или Телма, или излезете на топ тема, или не знам што, некој дебати и кажете вакво нешто, тоа ќе предизвика наистина бурни реакции, како што имаше скоро, сеќавате на реакцијата на еден од друг од политичка партија, така на тоа не сакам сега да ги спомнувам, имаше бурни реакции во јавност, но што, да се, што, што е тука нејасно, мене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 Кон чинот. Не зборувам јас за луѓето. Луѓето се тие кои што им е потребно спасение. И на тие, и на сите. Сите сме грешници, нели, во некој смисла. вака или онака. Леви 20 глава, 13 стих. Ако уште не е јасно за некој. Ако маш легне со маш како со жена, двајцата ќе направат одвратно и гнасно дело. Нека и бидат предадени на смртта. Тоа е крајна гнасотија. Пазите, ваков дури речник за ниједно од овие нема. Крајна гнасотија. Погнасно нема. Маш со маш или жена со жена. Езекијал 22.11 Иако тука може би заслужува и повеќе се задржаме, меѓутоа толку е јасно, а и нема многу време. Има уште доста стихови. Езекел 22.11 Едниот прави гадост со жената на својот сосед, другиот со срамно дело ја обезчествува својата сна, а третиот во тебе ја И во тебе ја изнасилува сестрата, керката на својот татко и така натаму, и така натаму. Нешто што на вистина денеска и те како се слуша. И за кое што читаме. Блудни действија од секаков вид, прелюба, сето тоа е гнасно и одвратно пред Господ. Иако, внимавајте како се повеќе и повеќе се релативизираат работите. Се повеќе и повеќе. Да речеме прелюба денеска. Денеска се фалат, ке седното друштво се фалат со тоа. Го и исмеваат таквото нешто, а камо ли па да, да сметаат, да, да се гадат од такво нешто. Второ законие 22.15. Не можам да го избегнам овој стих, иако треба да го схватиме во пакет на сето ова. Значи, она што е во агендата на некои Божи мразители и непријатели е тоа да испомешаат се, да претопат се, да нема разлика меѓу пол и пол, да нема разлика во многу други работи. Едноставно да не претопат во една маса, безлична или не знам каква, како зомби да станеме, како не знам што. Тоа е нивната цел, за да многу полесно манипулираат со нас. Ова дури ке го ставам во тој контекст. Затоа што ова е проблем во последните 50 ти на години од, од 20-тиот и 21-тиот век. Порано не, не било проблем. 22-15, значи, Uh, грешка сум запишал. Да. 225, извинам. 15. Жената не смее да става врз себе машка облека и мажот не смее да се облекува во женски облеки. Кој го прави тоа, одвртен му на Господа својот Бог. И реков, ова е, може во некој култури некаде, меѓутоа, ова е светски проблем, значи, да зборам за модерните а, тоа е тука и вовлечено, не, не, не случајно, Е, во последните 50 години, од 60-те, 50-те, 70-те, тука некој години. Господ направил дистинкција и Господ сака да има дистинкција, а они сакаат да ја уништат таа дистинкција по секој, во секој поглед. Таа разлика, значи. Дели сте забележале, може би има некој, ја бар сум видел на некој производ денеска, односно парталци, да кажам, <laughs> облека, пишува унисекс што значи дека може било кој да го носи, значи тоа е прикладно и за едниот пол и за другиот пол и така натаму. Тоа е тоа е некоја цел која што тие се има да да не постои разлика и и, и пак е тоа со а, дол, со ниски намери, со со намери кои што водат пак кон знаеме, кон нечисто. Езекиел го читавме тој стих, извинувам, а второ законие 25 глава. Второ е 25. Тука сме некаде близко 25 глава од 13 до 16. Е, сега е една друга тема. Не носи двоен тег во торбата. Двоен тег во торбата. Поголем и помал. Во твојата куќа пак не држи двојна ефа. Поголема и помала. Тегот нека ти е потполни и точен И ефата нека ти е потполна и точна, за да живееш долго во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог. Па на Господа, на твојот Бог му е одвртен оној кој го прави тоа, кој прави неправда. Што станува збор овде? Овде исто така е принцип кој што можеме да го опфатиме, да опфатиме многу пошироко, на значи, работи. Сте имале прилика, може би, не, <laughs> да фатите некој на пазар како ви лаже со помал и поголем тек? Па <laughs> тоа и те како присутно. Јас не можам да заборавам во времето кога работевме со Атанас, значи тамо 2005, 2006 2007 значи со брат Атанас, човекот еден ден се гледаме и гледам дека не му беше нешто добро и ми вика, знаеш, знаеш ли што ми се случи? Вика, отидов на бит пазар, вообичаено, таму одам да си пазарувам, нели, ефтини цени, конкуренција, ова, она, и вика, купи, вика, од албанец, таму, не знам, 300-400 грама ореви, и се тргам од тезгата му плати све се тргам од тезгата и не ми е прв вика да купам, вика оре, вика, стално си купам. Нешто ми се гледаше лесно тоа, вика кесенцето е. Се враќам назад и сега се обидува, вика, се обидува, вика да му објаснам дека се ово избесна. Него вика, он не, него тој друг, затоа што ги има повеќе, кој удрил патос, почнале дури да го ритаат, па се нашол некој подобр тука, па новчаник му летнал на друга страна, не знам, па му го донеле новчаникот и некако се отргнало тамо и вика, после не ми ни текна, века имаше страф и да отиде воопшто на битва за, за, за било што. Значи, Господ сака поштеност. Господ сака искреност. Односно, ја би кажа малку пошироко, Господ сака кога имате а, аршин, да имате еднаков аршин. Не смеете да двоите. Знаете, денеска таа Европска Унија, која што ете ни наметнува а, разни стандарди, стандарди под наводници, имајте како двојни аршини. Барем ние, како Македонија, знаем, и сме сведоци на тоа нешто. Не смее христијанинот да има двојни аршини, да, да, да двои Па макар и во прашање да ти е, да, знам, иеко, нели, помил ти е синот или керката дома или било што од некој тамо, меѓутоа, сепак треба да се учиме на поштеност, треба да се учиме на, на исправност. Господ вика, се гади на, на неправда. Е, во тој поглед, уште неколку стихови од мудриот Соломон во пословици. Пословици. 11.1 Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. 12.10 Пословите. Праведникот внимава и на животот на својот добитот, дека, ајде сега, грешка уште една. Добро, во тој поглед беше и тоа, не, не е битно. да не е 20 само да видам. Добре. Како и да е. Господ сака почтеност. Да, ама не е 12.10, пошто како што гледам не е во тој правец стихот. Ајде да не губим време. Второ закон е 18 глава. од 10 до 12. Обично не ми се случува какви грешки да правам, но ете. <laughs> И јас сум смртник, не сум компјутер. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата керка, кој би се бавел со гатање, чародејство, вражање и волшебништво Никој кој би бајал, кој би повикувал духови и души на предците или кој би се обраќал на покојниците. Зошто му се гади на Господа секој што прави нешто такво, заради таквите одвратност, а одвратности нив и ги гонам. Нив и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Овде има исто тако фатено много работи. Бајање, гатање, па денеска, па хороскопи, па што ти ја... Не знам што се не чародејство, вражање, волшебништво. Имате разноразни денеска э, како ги викаат гледачи или не знам што. Па повикувачи на духови, на мртви, спиритизам. Тоа е гнасно во Божје Бајачки, гатачки. Зборувавме нели од неодамна како тоа гјаволот, дако зборувавме за Саул и неговиот неговата посета на држалката во Ендон, како тоа гјаволот може да предвиди дури и иднина, како тоа тој го прави, само за да измоми и за да фати некој во својата мрежа. Тоа му е гнасно на Господа. Пословици, шеста глава, повторно пословици, е сега, сите овие работи што ги наредиве, може би и не се некои проблем за нас и можеби нашите аршини се тука некаде со Божите. Ама еве сега тука имаме еден подолг текст кој што многу, многу добро не е познат, каде што а, Господ удира во тие духовни така наречени греови, каде што видите како можеме да се најдеме. Што се друго е гнасно во Божи очи. Значи, некојаш погрешно ги э, читам и овие стихови. Значи, пословици 6 глава, од 16 стих ќе ви кажам на што мислам погрешно. Вика, шест нешта мрази Господ, а седум се гнасни на неговата душа. Сум слушнал, некои велат, шесте први нешта ги мрази Господ, а таа седмата му е гнасна. Не е речникот, мислам, јасен. Шест нешта мрази Господ, а седум се гнасни. Господ набрал седум овде. Сите му се гнасни. Со други збори. И што се тоа? Горделиви очи, на прво место, или во превод гордост. Зошто му е гнасна гордоста на Господ? Да, во ред, од тамо потекнува се, нели? Почнува. Но знаете, горд човек, најтешко е да се спаси. А Господ сака, вложува секој можен напор за да може да, да спаси секој една душа. А со гордоста тешко лажлив јазик. И колку се проблеми направила лагата и колку се проблеми прави, пак почнувајќи од дјаволот, па, па навака, нели, таткото на лагата. Колку животи се уништени, колку можете едноставно да му уништите животот на некој човек, репутацијата негова со, со тоа што ќе пуштите некои лажни гласови и така Страшно. Да, една третина дури ангели да, да може да повлече по себе. Раце што пролеваат невина крв, колку невина крв се лее по светот. И колку се, се пролева само заради <clears throat> некакви си цели, некакви си себични цели, на поединци, на групи, на владетели, така натаму. Срце што замислува грешни мисли. Замисли си, христијанин и сега да седнете и да мислите како во некоја, не знам, турска серија, аха, чекай сега, како, да- што да направам, како да му вратам, како да оставам во стапица, да, да, да, да, да го тргнам од, не знам, од таа особа што јас ја сакам, или да сега да ви карикирам ако турска серија или шпанска, <laughs> што се е едно исто е во скоро во сите, нели, на некој начин грешни мисли, тоа воопшто, иако од се од тука трга, значи тоа е посебно тешка борба, како што знае Зоран често пати да, да истакне, тоа е посебно тешка борба, но замислување на грешни мисли тоа е гнасно во Божиот. Но зашто итаат на зло, тоа едното па другото следи. Ке јас мислиш па иташ кон зло, без да воопшто размислиш што правиш. Лажен сведок кој шири лага, дури два пати ова се спомнува. Е, <laughs> зошто може би вели на почетокот шест нешта мрази Господ, а седом му се гнасни. Зато што ова едното е како дуплирано. Значи лажен сведок што шири лага и лажлив јазик. Скоро исто е, не Сепак. Скоро исто, но скоро исто. Да, така беше осуден и самиот Исус и, и многумина ги судат со лажни сведоци. И не знам ни како ќе поминеме и ние, посебно во последно време, кога нам ќе ни се суди, кога ние ќе бидеме на удар. И човек кој се е раздори меѓу бракета, и ова е исто гласно во Господови очи, е денеска и пуката не водеше во тој правец, единство, единство, Господ сака единство, црквата е најсилна единствена кога е. Гјаволот се тресе пред единствените Христови браки и сестри. Да, тоа е таа една листа која што, ите како задира. Пословици 12.22, сега исто во тој контекст, уште неколку стиха само да нафрлеме тука, 12.22, пословици. Тоа е таа глава кај што не, не може да го најдам предходниот стих, погрешки сум го запишал, добро. Одврти му се на Господа лажливите усни, а му се мили кои што зборуваат вистина. Пословици 15.26. Омразени му се на Господа лошите мисли, а чистите зборови му се мили. Пословици 16.25 Некој Неверојатно, ово со, со пословиците тотално сум мутно, баја ги стихови. <laughs> Добро, да не се задржуваме. Добро, кој е тој стих? Тој е пословици. Добро. И тој е убав, 11.20. Значи, одвратни му се на Господа честните во срцето, а непорочните во, пат, во патот му се благородни. Да, тоа е во поглед на она предходно што разборовме, честноста. Крив суд, пословици 17.15. Кој го оправдува виновникот? И кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господ, одврат. Оној кој што го прави крив правиот, или го прави прав кривиот, одврати му се на Господа. Каков е нашиот аршин, исто во овој поглед? Значи, размислувајте, како ние гледаме на работите. Дали може би сме под влијание на нештата околу нас може ми сме подхлекнале на, на некои одредени нешта. Пословици 28.9. Сега навлегуваме малку во една друга сфера, кој што на почетокот се спомна. Пословици 28.9. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот, а, и неговата молитва е омразена, замислите. Вие го кршите законот, вие сте непослушни, а се молите, се утепувате, може би, молики се до тоа. И некојаш велебе, па може би како да само до таванот оди молитвата. Не само што не оди до таванот, дори не знам како да се изразам, јутоа стихот вели овде дека омразена му е на Господа така молитва. Затоа е потребен нели и пост, како што велиме и молитва, целата таа постапка за да се очистиме, за да целосно му се предаваме на Господа, да тргнеме се што е што знаеме во животот дека не е во ред што пречи во нашето однос со Господа, тоеш молитвата ти биде благоугоден мирис за Господа. Пословици 15.8 Имал Соломон многу што да каже. Пословици 15.8 Жртвата на нечестниот му е омразена на Господа и мила му е, а мила му е молитвата на праведните. Ова и предходно во еден стик друг го спомнав, мислам дека во пета Мојсија која читавме, дека не ја прифаќа Господ жртвата на нечестниот. Дори ако таа жртва е и сомана, како што не треба да биде. Исаија прва глава, колку многу Господ зборува за вакви нешта, ќе се подсетиме на дел од нив, Исаја Прва глава, ова е силен речник овде, кој што користи Исаја и кој што често пати знаеме да го цитираме. И е во поглед на она надворешна служба, надворешна побожност. Прва глава од 13 до 16 доволно да прочитаме, иако цел контекст е во тој правец. Прекратете да ми носите ништожни приноси, темјанот го замрзив, млади месечени, саботи, собори, не поднесувам празнувања и беззаконија. Вашите млади месечени, празници, ги мразам од сета душа, тешки ми се не можам да ги поднесам. Кога ги ширите раците на молитва, јас ги одвртјам очите од вас, еве во контекст на претходниот стих. Само ги множите молитвите, јас не ве слушам раците ви се натопени во крв, измите се и очистите се и така натаму и така натаму. Побожни, но надворешно побожни. Затоа фарисеизмот толку е силно осуден и нападнат од страната на Исуса, гледаме тоа и во Новиот Завет. Да не читаме за тоа, меѓутоа Оно што посебно е опасно за нас, но малку подосна, да спомнеме само Езекијал 8 глава и да видиме, ќе ја прочитам целата 8 глава во Езекијал, која што исто така актуелна и за нас и поготово ќе стане актуелна, затоа што после ударот, силниот удар на бракот и уништување на семејството и на сите оние семени вредности ќе има силен удар врз саботата. Не дека немало до сега, Саботатите како е згазена, меѓутоа, посебно во последно време сме опоменати од Божиот пророк за последното време се Стрелен Вајт ќе биде топ тема. Езекијал 8 глава. Може и да прераскажеме. Има визија. Езекијал и Господ му открива што случува во храмот. И му вели, а таму кон север, на храмот вика се кланјаат на први на идолот на љубомората, па некој друг идол спомнува, Ама чекај, уште погнасно нешто ќе ти покажам и го внесов во храмот и веле е преку еден процеп тамо на зидот се гледаат разноразни лазачи или не знам животинки нацртани на, на зидот. Идолопоклонството. Како голем, како она што е, од кое што се гнаси Господ, како што веќе прочитавме. И ме поведе, вели, до вратата на дворот, седмиот стих, <clears throat> а тоа е со пукнатината во зидот, ја оскокнеме, тоа веќе го кажав, 12 стих ми рече, човечки сине, гледаш ли што во таа темнина права старешините на Израелевиот дом? Старешините, водачите, секој во својата насликана соба. И уште зборуваат, Господ не не гледа, бидејќи Господ ја напушти земјата. И уште ми рече, а ке видиш и полоши гнасоте и што се прават тука. Што е тоа уште полошо? Погнасно. И ме поведе до вратата на Господовиот дом, што се свртена кон север, и ете таму седеа жени и го оплакуваат таму. И ми рече, гледаш ли човечки сине, а ќе видиш и полоши гносоти од ова. Дури полоши од ова има. И ме поведе во внатрешниот двор на господовиот дом. Таму привлезот во господовиот храм меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе, свртени со плеќи кон господовиот храм. А со лицето кон исток, и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Го гледаш ли ти тоа човечки сине? Малку ли се во јудиниот дом сите овие гнасоти што ги прават тука, туку уште ми ја полнати земјата и со насилство и, и така натаму. Че така рече некој па кој се кланја денеска на сонцето? Па многу голем, поголем дел од христијанскиот свет се кланја на сонцето. Почитувајќи ја неделата, нели? Тоа многу добро го знаеме. И тоа е како ќе биде актуелно. Вели во еден друг текст, сега ми текна, меѓутоа не знам каде е што вика, дури ни бактеш, вика, ни вака да, како што знаеме да правиме кон сонцето или кон тие небески, тоа е исто страшно за Господа. Тоа нешто значи. А каму ли да се клањаш, да ги почитуваш како богове и така натаму. Како сега да ги поредам овие последни два-три стиха, Не мислев дека ова, оволку ќе трае, меѓутоа сепак верувам дека не е прежешко, не е како предходните делови, за да се, до, се трпиме уште малку. А, гнасоти, гнасоти, гнасоти, гнасоти и се повеќе повеќе гнасоти ќе има. Не е ни чудно за оние кои што се одвоили од Господа одамна и некои што намерно му пркосат на Господа затоа што се во служба на сатаната, отворено. Готово мислам на владетели на овој свет и така Не е ни чудно, но дали и како ние стоиме. И знаете зашто не е чудно? Затоа што сите тие гнасоти, знаете ли од кај потекнува? Која е мајката на гнасотиите? Што е ли откровение Јоан? 17 глава откровение. Вавилон. 17 глава откровение за Вавилон. И новиот светски поредок, тие 10 цара, нели се спомнува, кои што ќе владеат, фала му на Господа еден час. Накратко ќе им даде малко да се порадуваат и... Да. Но е, да читаме од 3 до 5 стих. И ми одведе во духот во пустината и видов жена како седи на црвен двер кој беше полн со богохулни имени, имаше седом глави и десет рогови. Жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држејќи во својата рака златна чаша полна со гнасотија и нечистото од незиното блудство. Иако овде, пред се, ова се однесува оваа чаша со гнасотија, се мисли на лажните науки, или ние веќе спомнав меѓу другото и тоа. Но не, Вавилон не е само тоа. Вавилон не е само отпаднатата црква, туку и отпаднатото обштество воопшто и сите оние обштествени движења кои се случуваат во секој поглед. Сето тоа е Вавилон. А што во други во друга смисла и значи Вавилон? Збрка. Па зарам не чувствувате дека има збрка и во нашето обштество, луѓе? И се пострашно ќе станува. Гнасоти, насоти, на моралот, Слушате и не ви се верува, луѓе, некојаш едноставно како да го врегаат вашиот интелект. До таму се оди со некој размислување, со некои коментари и така натаму. Сето тоа е само подготовка на терен. На челото пак и беше напишено име, тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасоти. На се што е гнасно, се што е одвратно во Божи очи. И ја видов жената како се опива со крвта на светиите, со крвта на Исусовите сведоци и се зачудив многу кога ја видов. Тоа е таа, истата таа мајка која што ќе војува против оние кои што го следат јагнето Христа, но Христос и јагнето ќе ги победи. Да не читаме таму до крајот на главата. И Откровение 21.27, ама тој ќе го оставам за последен стих, Оно што мене највеќе ме секира, значи, е, видовме палета на стихови каде што секој од нас може да, да се види дали нашите размислувања одат во правец а, на Божијете и како Бог гледа, дали ние така гледаме, дали сме на Негова страна или пак сме почнали да штрчеме во некој поглед. Но оно што мене највеќе ме секира е следново. Веста до Лаудикеа. Што гледаме таму? Таму не пишува гнасотија, никаде. Не се спомнува збор. Но што значи 16 стих? Вака, бидеќи си млак, нели предходно вели, о да беше жежок или бар студен. А вака, бидеќи си млак, не си ниту врел, ниту студен, ке те изблувам од својата уста. Тоа го вели верниот сведок, тоа вели Господ. Што значи ово? Господ се гнаси. На Господа му е гадно да бидеме млаки, ни така, ни така. Е до кога, како што вели Илија? Мора да признаеме дека, дека сме млаки. Ако не бевме млаки, ако бевме жешки, па ние ќе викавме како Јован Крстител. Од што ќе ни, ќе ни беше страв? Па кај нас нема се уште никакви, така да кажам, закони и закончиња, кои што многу брзо ќе дојдат. то тогаш ќе имаме сила да викаме. Па не знам, да, на оние на кои што ќе се спушти Духот Свети, да, нема ништо да ги спречи. Меѓутоа, ако ние денеска молчиме, премолчуваме, па што ќе, ќе биде утре кога ќе има закони. И како што реков, кога ќе извадите Библија и ќе цитирате стих како оној налик во Левит 22.15, 18, 22, 23, кога ќе кажете, не бива маж да легне со маж, како што се легнува со жена, со оглед на тоа како ни оди обштеството, вас ки ве прогласат за виновен затоа што тоа вие ширите говор на омрза, како што е тоа на Запад веќе во некои земји. Неверојатно, но натаму одиме. Млакоста е најголемиот проблем. Млакоста е најголемиот проблем. А сите ние треба да во својата клет да се молиме и да размислуваме каде тоа грешиме, што е проблемот со нас. Затоа што Евангелието е едно, да, точно, Евангелието треба да се проповеда, како што Павле го правил тоа. Тоа е првата ангелска вест. А што правиме со втората ангелска вест? Кое што што значи? Треба да објавиме падот на Вавилон, треба да кажеме кој е Вавилон, треба да ги објавиме тие гнасоти и така натаму и така натаму. И после нели живот на зверот на крајот, неделата, односно конфликтот околу саботата, како што веќе кажав. Да, наистина треба секој од нас да се приспитува. Откровение 27 може би кажува се и е една одлична завршница на една ваква тема. И во него, во Ерусалим, во новиот град, вчера нешто се спомна околу некои градови, па се спомна, нели, во баш оваа смисла на гнасотија Амстердам се спомна вчера. И што се има во Амстердам? И да, може би е привлечен да се видат некои нели, убавени така градби или не знам, еве, Виена, кажува дека е преубава и се гледа по слики, а ете, немал, немал прилика да отидам, меѓутоа, е и Вена и не знам и, и сите од тие градови, ако не го посетите, ако не влезете во небесните Јерусалим, Джаве. Таква убавина нема. Ама вели таму, во него нема да влезе ништо нечисто, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои што се запишени во јагнетовата книга на живот. Нема место тамо за гнасоти. Вавилон е местото на гнасотиите. Ерусалим е сосема спротивното. Вавилон е паднатиот, паднатото христијанство, паднатото обшество, паднатите ангели, што сакате земете, се што е нечисто, а Ерусалим е дом на оние кои што ќе се очистат ќе се очита само преку Христовата крв, нема друг начин. Нека му е слава на Господ нека Господ не води по неговите стапки, да не отстапиме без оглед на јавно мнение и така натаму и така натаму и сите оние бомбардирања кои што сме изложени посебно во последно време. Нека му е слава на Господа. Амин.